Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saludos, queridos. Soy Cryon del servicio magnético. The door opens quickly with my partner. La puerta se abre rápidamente con mi socio. The reason is that I never leave. Y el motivo es porque yo nunca me voy. He has become so used to the energy él, of Cryon. Él se ha acostumbrado tanto a la energía de Cryon. I'm always on the other side of the door. Siempre estoy del otro lado de la puerta. Perhaps this is difficult Quizás sea difícil para ustedes imaginar esto. Pero no es nada diferente de hablar con vuestro yo superior. Siempre hemos invitado a la humanidad a canalizar. Y podéis llamarle como quieras. pero cuando observas las grandes obras de arte del planeta, can you doubt that it was from ¿Puedes acaso dudar que eso provino de Dios? Canalizado así fue. Cuando escuchas la más grandiosa música del planeta. ¿No entiendes acaso que vino fluyendo a través de la tubería? Tú que estás del otro lado del velo. It's available está disponible para ti. Es parte del sistema. Y para ti ha sido un día. Desde que hablé por última vez. Desde mi última comunicación. Para mí ha pasado solo un momento. Y así continuamos con la enseñanza. And in review What we were speaking of was the system. Para repasar, de lo que hablábamos era del sistema. And in review, we told you it is a confusing place. Y les dijimos que era un lugar confuso. That interdimensionality you call the other side. Esa interdimensionalidad que llamáis el otro lado. We told you it isn't a place at all. Os dijimos que no era un lugar en absoluto. An interdimensional state is an energy. Un estado interdimensional es una energía you can put yourself Una en la que puedes colocarte y ponerte en cualquier momento que decidas. place. Pero debido a tu experiencia en tres dimensiones, quieres que eso sea un lugar. If you remember the teaching, you will now understand that it's always all around you. Pero si recuerdas la enseñanza, podrás comprender que está siempre a tu alrededor. And when you put yourself in that space, it often looks like a chaotic endeavor. Y cuando te te colocas en ese espacio, te da la impresión de que es una, una iniciativa caótica. It looks confusing. Y parece confuso. When that state exists, you cannot make sense of what is going on. Cuando ese estado está presente, no puedes eh, darle sentido a lo que está sucediendo. Now let me start drawing the logic. Ahora vamos a empezar a delinear la lógica. In that space, which is interdimensional, lay all of the potentials of you. En ese espacio que es interdimensional radican todos los potenciales de ti mismo. De los, potenciales de lo que harás, con quién te encontrarás y cuál es tu propósito en la vida. Y el motivo por el cual esto te parece confuso es porque ninguno de esos potenciales se ha manifestado aún. así en este entramado, esta red de energía, are all of the potentials of you. Radican todos los potenciales de, de lo que eres tú. You and others. Tú y otros. The logic is this. La lógica es la siguiente. That when you go to that place on purpose, que cuando entras en ese lugar when a you propósito, engage that interdimensional energy, cuando te vinculas con esa energía interdimensional, you are then drawing lines of energy and looking for the potentials you're asking for. Estás trazando líneas de energía y buscando los potenciales que has pedido. And whereas you might think that it does not make sense, y si bien podrías pensar que eso no tiene sentido, there are others who are doing the same thing. Hay otros que están haciendo lo mismo. And where these meet y is the synchronicity. Y donde estos se encuentran, ahí está la sincronicidad don't expect you to understand it. Y no espero que lo comprendan. Yesterday we told you that the day would be a practical day. Ayer dijimos que el día iba a ser un día práctico. Where we get to talk about humans and the system. En el cual hablaremos de los humanos y del sistema. And so we will. Y así lo haremos. We're going to start by giving you six postulates. Vamos a empezar dando seis postulados. We hesitate to say rules. We'll say they are helping hints. No nos gusta llamarlos reglas, vamos a llamarles guías, pautas. These are hints to help you manifest the system. Estas son eh, pautas que nos ayudan a manifestar el sistema. By manifesting the system, we mean to actually get in touch with it and use it. Y cuando decimos manifestar el sistema, queremos decir ponerse en contacto con él y utilizarlo. At no time will we ask you to understand it. En ningún momento te pediremos que lo entiendas. You've heard so many times the phrase God works in mysterious way. Habréis oído muchas veces la frase Dios obra en formas misteriosas. Only mysterious to a 3D creature que son solo misteriosas para una criatura tridimensional. Pero no son misteriosas en absoluto. El primer postulado o pauta es el más importante. Make no assumptions about anything. No des nada por supuesto. Esto quiere decir que tienes que dejar de lado todos los conceptos tridimensionales. When it comes to you and spirit en, a la hora de cuando se trata de, de, de ti y de tu espíritu. When it comes to working the system, make no assumptions about anything. Cuando se trata de trabajar con el sistema, no hagas ningún eh, supuesto de nada. the hardest thing a human being can do. Y esto es lo más difícil para un ser humano. Even in their meditation, they make assumptions. Incluso en las meditaciones, los humanos hacéis suposiciones. They sit and they open that door and they try to figure out where the voices are coming from se sienta eh, uno a meditar, abre esa puerta y empieza a preguntarse de dónde vienen esas voces what they, mean. y qué es lo que significan. Right away we say, don't try to understand it. Y de entrada decimos, no intentes entenderlo. Instead we say, use it. Sino lo que decimos es utilízalo. Number two, see yourself as part of the chaos. Número dos, considérate o per, eh, como parte del caos. You do not stand alone as a three-dimensional creature who suddenly is placed into this soup Tú no estás solo como criatura tridimensional que de repente se ve inmersa en esta en esta caldo de potenciales. Instead, you are one of the potentials in the soup. Sino que tú eres uno de los potenciales que está en este caldo. So we're asking you to claim that you are part of system. Y así te decimos que reclames que eres parte del sistema. Sometimes we say own this, make it part of you. A veces decimos apropiate de esto, hazlo parte de ti. You say, well, that sounds pretty easy. I'll do that. Y tú dices, bueno, esto es fácil, It's not easy. pero no lo es, For you always see yourself apart from God. porque siempre te ves separado de Dios. You say, I am here, God is there, I'm trying to get to God. Dices, yo estoy aquí, Dios está allí, estoy intentando llegar a We're saying instead to see yourself as part of the system. Y lo que nosotros decimos es, considérate, percíbete como parte del sistema. Then number three. El número tres. Don't be afraid to step into it. No temas meterte en el eh, en el yo. And you do this in many ways. Y esto lo puedes hacer de muchas formas. We have told you for many years. Durante muchos años hemos venido diciendo. The best thing a human could ever ask. Que lo mejor que puede pedir un humano was to sit and say, God, tell me what it is I need to know. Es sentarse y decir Dios, dime lo que necesito saber. This is you stepping into the system. Y esto eres tú que entra da un paso en el sistema. And so the first three postulates are all about you, y así los tres primeros postulados tratan acerca de ti. Making no assumptions, owning the system and stepping into it. No dar nada nada por supuesto, a, a, apropiarte del sistema y entrar en él. Understand. that most human beings don't do it this way. Entiende que la mayoría de seres humanos no lo hacen así. Again, the concept of God is that you are apart. Nuevamente, el concepto de you are Dios not together with God. es que tú estás separado, no estás unido a Dios. And you sit there on the earth. Y estar sentado aquí en el planeta. Even the metaphysician incluso el metafísico sees the energy of spirit as separate and apart. percibe la energía del espíritu como separada, diferenciada. Si quieres utilizar el sistema todos los días de tu vida, debes colocarte dentro de él. No lo entiendas. Pero eh, apróntate para él. Estos son los otros tres. The first is this. El primero: Trust and follow your first instincts. Confía y sigue tus primeros instintos. In a moment I'll tell you where the voice of God is. En un momento os diré dónde está la voz de Dios. Trust and follow first intuition. Confía y sigue tu primera intuición. How many times have you had a situation It is often the very first instinct you would have. A menudo es el primer instinto o intuición que, on que tienes any situation. sobre cualquier situación. Some call it intuition. Algunos lo denominan intuición. More than that. O más que eso. And some of you must learn to do this. Y, alguno, y algunos de ustedes tenéis que aprender. For many of you are not used to what the first instinct even feels like. Porque muchos no estáis habituados a ni siquiera tener una percepción, un sentimiento de, ese, de esa primera intuición. So part of the system is understanding what intuition and instinct looks like. Por tanto, una parte de la, del sistema es aprender a sentir qué es una primera intuición o instinto. Well, Cryon, how do we do that? Y dices, bueno, Crión, ¿y esto cómo lo hacemos? How about asking for it? ¿Y qué tal si lo pides? Dear Spirit, let me recognize the signs when I feel them and hear them and realize what they are. Querido Espíritu, déjame, permíteme entender las señales y darme cuenta de qué es lo que son. La promesa es que siempre las recibirás. Y la, claridad con la que aparecen en tu mente depende de ti. Hay algunos seres humanos que de hecho suprimen, reprimen sus instintos. No les gusta gets in the way of their logic. Porque interfiere en, en, el, en su camino de lógica. There are very many who do not think with their hearts. Y hay muchos, muchos que no piensan con su corazón. And often the first instinct is there. Y a menudo el primer instinto está allí. The next one, number five. El postulado, el quinto. So misunderstood. Ha sido tan malentendido. Han pasado los días en los que el ser humano se queda sentado esperando que Dios haga algo. The system is all around you. El sistema está por doquier a tu alrededor. It's ready to facilitate your needs. Preparado para facilitar satisfacer tus necesidades. But if you never open the door, nothing is ever going to happen. Pero si nunca abres la, puerta, nunca pasará nada. And yet humans do this. Y aún así los humanos hacen they, esto. They pray and they pray. Rezan y hacen plegarias. I want the healing so bad, they say. Dicen, necesito una sanación. I want these things so bad. Quiero esto, necesito esto tanto. I'd like a partner in my life so bad. Eh, quiero un, una una pareja, necesito like una pareja en mi vida. So bad. Quiero saber, ansío muchísimo saber qué hacer con mi vida. Y los amigos te dicen, bueno, ¿y qué estás haciendo con esto? Y tú dices, paso todo mi tiempo en plegaria y meditación, todos los días. Nunca salgo de casa. Estoy siempre rezando. Es una gran forma de conocer a una pareja, ¿verdad? <laughs> You've got to step out and push upon the doors. Tienes que estar dispuesto a salir allí fuera y llamar a las puertas. Now here was what that means. There must be action on your part. Y lo que esto significa es que tiene que haber acción por you, tu parte. And it, it comes in many forms. Y esto viene de muchas formas. Whatever your culture supports sea cual fuera la que permite o apoya tu cultura. But in general it means leaving the house and going places where you can interact with the potentials of the synchronicity. Pero en general implica salir de tu casa e ir a un sitio donde puedas interactuar con los potenciales y la sincronicidad. No matter what you're looking for. No importa lo que busques. It might be so simple. Quizás sea tan simple. Dear Spirit, show me what it is I'm supposed to know querido espíritu, enséñame lo que se supone que debo saber. Y te quedas ahí sentado y no pasa nada. Y no pasa nada. Nada. Y así desesperado te levantas. Y vas a la tienda de libros de metafísica. Y vas por allí por los pasillos de la librería. book Y se te cae un libro en la cabeza. <laughs> God just spoke to you. Dios ha hablado contigo. And you look upon it and you say, "Oh, this is the book I've been looking for." Miras el libro y dices, "Ah, este es el libro que estaba buscando." What a revelation for me. Que es una revelación para mí. Thank you, God. Gracias Dios. And this is how it works. Y así es como funciona. You've got to get up and go. Tienes que levantarte y salir. And when you go, number six. Y cuando sales, sexto postulado. The big one. el más grande. Expect synchronicity. Espera, ten la expectativa de la sincronicidad. Synchronicity is defined la sincronicidad se define as energies which align with purpose. como energías que se alinean And a, ah, they look like accidents. que se alinean con, con, un propósito y parecen ser accidentales. Listen, this is the key. Escuchen, aquí está la clave. You have heard there are no accidents has, has oído decir que no hay accidentes. Those not in your belief system will say that's crazy, that's That's not right. Y los que están en otro sistema de creencias te dirán, eso es una locura, eso no puede ser. This is how it works. Pero así es como funciona. Synchronicity. La sincronicidad tiene la apariencia de la coincidencia, como un accidente. Pero no lo es. Eres tú en el lugar adecuado, en el momento adecuado con los potenciales alineados. pero si vas a tener sincronicidad y potenciales alineados, Tienes que estar allí para experimentarlos vivirlo, sentirlo, ¿verdad? So you gotta go. Entonces tienes que salir. And whether it's a phone call, y ya sea una llamada telefónica, whether it's electronic communication, una comunicación electrónica, or whether it's you with your body, o sea, eh, o sea tú con, yendo con tu cuerpo, got to put yourself in places where the synchronicity can work. Tienes que ir a sitios donde la sincronicidad puede darse. And I say it for those in these rooms and those who are hearing now. Eh, eh, y, esto lo diga para los que están en estas salas y para los que estáis escuchando ahora. Hay algunos de ustedes que todavía no quieren hacer esto. que creen, que piensan que hay algo sagrado eh, en quedarse siempre en el mismo sitio rezando. Those y estos son los seis postulados. Ahora voy a darles algunos puntos prácticos. Vamos a describir algunas situaciones. Y vamos a enseñarles, mostrarles cómo funciona el espíritu. Algunos ya conocen estas cosas. Pero nunca la han eh, unido los cables. The first one We also told you that it's impossible to apply a 3D time frame to an interdimensional potential. También dijimos que es imposible aplicar un marco temporal tridimensional a un potencial multidimensional. It's frustrating to humanity. Es frustrante para la humanidad. That God delivers things not when you ask for them, but only when you need them. El hecho de que Dios da cosas no solamente no cuando las pides, sino solamente cuando las necesitas. Para nosotros esto no tiene ningún sentido. Para darte una respuesta que puedas guardarla en el bolsillo. Because when you get the place porque cuando llegas al sitio en el que pensabas que lo necesitabas y sacas la respuesta de tu bolsillo, it's the wrong answer la respuesta es equivocada. It must meet the scenario of the synchronicity and the energy of the moment. Tiene que mm, coordinarse con el escenario de la sincronicidad y la energía del momento. Let me tell you about a human being. Voy a hablarles de un ser humano. Thought he was using the system. Él pensaba que estaba usando el sistema. Doing his best estaba haciendo todos sus mejores esfuerzos. Pero él no entendía que había hecho algunas suposiciones. Este ser humano tenía una tarea que cumplir. Era una persona, un hombre muy gentil. worked Y trabajaba en una fábrica. was charge many workers. Y estaba a cargo de muchos obreros. was good supervisor. Era un buen supervisor. For he loved his employees. Porque él amaba a sus empleados. Knew their families. Conocía sus familias. And respected all of them. Y respetaba a todo el mundo. He was about however, to have to lay off one of the employees from his job. Sin embargo, se encontraba en la, la difícil circunstancia de tener que despedir a uno de sus empleados. The information had come down from his boss that he had to cut back. sus eh, superiores le habían dado la orden de que tenía que recortar gastos. Y así uno de los empleados que él supervisaba tenía que ser despedido. Este es un atributo común y práctico de la vida. You're walking into a situation and you want to know how to handle it. Entras, te metes en una situación y quieres saber cómo resolverla. It's a good request, is it not? Es una buena petición, ¿verdad? Honorable request of God. Una petición honorable para Dear Spirit, Dios. I know this man, I love this man, I know his family. Querido espíritu, amo amo este hombre, le conozco y respeto a su familia. Please give me the guidance. What am I going to say? How shall I handle this for him? por favor, dame una orientación, una guía. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cuál es la mejor forma? Estoy preocupado. Y se puso de rodillas este hombre y eh, pidió una respuesta. Había citado a esta persona y sabía que tenía que hacer esto en un plazo de tres días. Y no recibe ninguna respuesta. Ninguna intuición. Y de, esto es de lo que él dependía. no tiene ningún instinto. Parece que Dios está de vacaciones. Y es, ni siquiera es el mes de agosto. <laughs> no Ninguna respuesta. The second day he goes on his knees again. El segundo día otra vez se pone de rodillas. I know I've been listening, but I'm, I'm receiving nothing at all. Y dice, ya sé, he estado que he estado eh, escuchando, pero no he recibido nada. I've got to know because I have an appointment tomorrow. Y tengo que saber porque mañana tengo esta cita. Dear Spirit, give me the information so I will be able to do this in an honorable way. Querido Espíritu, dame la información para que pueda hacer esto de una forma honrosa. the ¿Cuál es la mejor forma de abordar esta situación? Y nada. No Ninguna respuesta. Aquí es donde el ser humano se siente frustrado. If you ever get no answers at all, si alguna vez a ti te pasa que no recibes ninguna respuesta, what do you think is going on? ¿qué crees que está ocurriendo? I'll tell you. Te lo diré. But in that place you call chaos, there are other things happening. Que en ese lugar que tú llamas el caos están ocurriendo otras cosas. There is no answer. Y no hay respuesta. Except one. Salvo una. Be still. Be still my family. Quédate, eh, quédate quieto, quedaros quietos familia. And trust in spirit. Y confía en el Espíritu. The third day came, Llegó el tercer día. The man came into his office. Y entró el empleado a su oficina. Walked into his office and sat out. Y se sentó. Still no answer todavía no tenía ninguna respuesta. Aquí estaba los, eh, dentro de pocos segundos tenía que empezar a hablar y no tenía ninguna respuesta. Le mira a, este empleado y este sonríe como siempre. Piensa en sus oh, hijos. Le duele su corazón. Este trabajo representa todo para este hombre. Le invita a un café, le ofrece un café. y luego, antes de que pudiera empezar a hablar, El hombre habla primero. Y dice, estoy tan contento de que me hayas citado a tu oficina. No sé cómo decírtelo, pero he encontrado un trabajo mucho mejor. And I'm sorry, but I'm going to have to leave the factory. Lo siento, pero tengo que presentar mi dimisión. That's how it works. Así es como funciona. That's called synchronicity. Eso es lo que se denomina sincronicidad. Are you understanding this? ¿Lo vas entendiendo? You cannot begin to understand what appears to be chaos. Tú no puedes siquiera empezar a entender lo que aparentemente es el caos. But the the reality is that it was in system all along. Pero la realidad es que esto estaba en el sistema desde el principio. Make no assumptions about timing. No hagas suposiciones sobre la oportunidad y el tiempo. We've told you this from the beginning. Esto lo venimos diciendo del principio. When human beings ask for something they feel they've purchased a ticket for a train. Cuando los eh, seres humanos piden algo piensan que han comprado un billete de tren. Then they tap their toe expecting the train to come with God in it. Y luego pretenden que venga el tren con Dios conduciendo. Pero no funciona de esa manera. No es un billete. Es una petición por sincronicidad. Sin dar nada por supuesto. Podemos decir lo mismo acerca de la entrega de respuestas. This is the other thing the human being does que esta es la otra cosa que hacen los humanos. They ask for something and they expect a complete answer. Piden algo y esperan una respuesta completa. That's what you get in 3D. Esto es lo que se recibe en tres dimensiones. When you go to the store and purchase an automobile, cuando vas a una concesionaria y compras un coche, you get the whole thing, don't you? Te dan el coche completo, ¿verdad? And isn't that what it would be normally? ¿Y esto no es normal? You'd probably object if they only gave you the tires today and the vehicle tomorrow. Si te diesen los neumáticos hoy y los asientos mañana, seguramente no te gustaría. But that's the way synchronicity works. Pero así es como funciona la sincronicidad. So what we are saying is many times the answers come in pieces. Y así lo que decimos muchas veces es las respuestas vienen por entregas. And you're required to connect them together for the whole thing. y tu tarea es conectarlas entre sí para obtener la respuesta completa. No des nada por supuesto acerca de cómo te vendrá la respuesta. O si será una respuesta completa o parcial. O de dónde provendrá. Crión, ¿cuál es mi camino? ¿Qué es lo que debo hacer? I want to know my purpose in life. ¿Cuál es mi propósito en la vida? We hear this so often. Esta es una pregunta que oímos tantas veces. Oh, dear human beings. Oh, queridos humanos. So 3D of you. Tan tridimensionales. You made up your mind, you have one path. No. Han tomado la decisión de que tienen un camino. How singular. Qué singular. Is that all you can do? Eso es todo lo que podéis hacer. Se, supone que entráis en el planeta para hacer una sola cosa. Y pasas tu vida preguntando, querido Espíritu, dime qué es la única cosa que debo hacer aquí. No sé qué es. Es como si fueras a encontrar en el camino algo, una recompensa con tu nombre escrito en él. Y luego puedes disfrutar de esa recompensa el resto de tu vida. Oh, oh querido humano. no idea. No tienes idea. Tus potenciales son tan complejos. Esto ya lo hemos dicho antes. The path that you have in your DNA el camino que tú tienes en tu ADN is for today. es para hoy. And the irony is this you may very well be on it, doing it, participating in it. Y lo irónico es que ya es muy posible que estés haciéndolo participando en él. Y al mismo tiempo estás haciendo, dando cosas por supuesto, haciendo suposiciones y preguntando de rodillas, Dios, ¿cuál, dime cuál es mi camino. El sistema necesita anclas de luz. Where do you live? ¿Dónde vivís? ¿Dónde trabajáis? ¿Es difícil? Quizás ese sea vuestro camino. Sostener la luz en los sitios donde es más difícil. Crear algo sagrado en plena oscuridad. Mantener la alegría y el júbilo y ser el único en la zona que lo hace. Porque eso es lo que haces mejor. And all the while you say, I am doing nothing for anyone. Y todo el tiempo dices, no estoy haciendo nada por nadie. got to Know my path. I've got to know my path. Tengo que saber cuál es mi camino, tengo que saberlo. Never understanding the path is what you're doing so well. Sin entender nunca que el camino es aquello que estás haciendo tan Every bien. Day of your life holding a place. Cada día de tu vida sosteniendo un lugar. A light for God to come in. Una luz para que Dios entre. And shine to places where there is no one else but you y brille en sitios en donde no hay nadie más que tú. ¿Alguna vez has pensado en esto? There are as many paths as there are days in the year. Hay tantos caminos como días en el año. That is synchronicity. Esto es sincronicidad. What is your passion? ¿Cuál es tu pasión? Or if you follow it, that's where your path will be. Porque si, si sigues tu pasión, allí es donde estará tu camino. It is changeable, it is not one thing. y es algo mutable, no es algo único. Many times humans make up their minds they will be one thing. Muchas veces los, los seres humanos toman la decisión de ser una cosa. I'm going to be a healer, they say. Dice, uno dice, voy a ser un sanador. And they think that that's what God wants. Y piensa que eso es lo que Dios quiere. They've got it all figured out. They've made an assumption. Lo tienen todo claro, han dado todo por supuesto. But they had some kind of meeting with God and God agrees. Yes. Al tenido, han tenido algunas especies de reunión con Dios y Dios les ha dicho that's sí. What you're supposed to be, all right. Sí, esto es lo que tienes que hacer. Un, unknown to them, they did it all by themselves. God wasn't even there. Pero sin saberlo ellos, lo han hecho todo ellos mismos. Dios nunca estuvo allí. And then when they hit obstacles, they say, "How can this be? I'm supposed y luego cuando se enfrentan, se encuentran con obstáculos, dicen, ¿cómo puede ser esto? Se supone que soy un sanador. Han dado por supuesto que lo que ellos quieren es lo que van a hacer. No synchronicity in that. No hay sincronicidad en eso. They're not part of the system, you see. They're not following the system. No son parte del sistema, a la vez. no, no están siguiendo el sistema. They're plowing a trough of their own in three dimensions. Están eh, arando un propio un surco eh, un surco propio en tres dimensiones. Sometimes this is difficult to explain to 3D creatures. A veces esto es difícil de explicar explicar a criaturas tridimensionales, seres humanos que trabajan todos los días en las tres dimensiones. ¿Cuál es la voz de Dios? Your El espíritu, querido espíritu, eh, llevo tiempo esperando respuestas. need specifics. Y necesito detalles concretos. And they think they're going to hear it in Y la gente piensa que lo va a oír esa, esta voz en su, en su mente. Somehow it'll be written on the wall. Y de alguna forma estará escrito en la pared. I will tell you again. Yo te diré nuevamente. The reason we tell you to follow your first instinct. El, que, el motivo por el que te decimos que sigas tu primera intuición is that the vehicle for communication es, is intuition. es que el vehículo de la comunicación es la intuición. And this intuition is a product of synchronicity. Y esta intuición es el producto de la sincronicidad. It's a very real way of communicating with humanity. Es una forma muy real de comunicarse con la humanidad. And you don't like it because it appears as though you thought of it pero a ti no te gusta porque te da la impresión de que lo has, uh, de, de, de que lo has inventado tú. Después de todo, estás esperando una respuesta de Dios. y Luego te viene un pensamiento a la mente. Y dices, bueno, este pensamiento me lo he inventado. No puede ser de Dios. eso es exactamente de quién es. But that's you in the synchronicity because you stepped into it, you see? Pero eso eres tú en la sincronicidad porque has entrado en, en Don't you deserve to receive these messages in that way? Aren't you sacred? ¿Acaso no te mereces recibir esos mensajes de esa forma? ¿Es que no eres tú sagrado? Intuition is the way. La intuición es el camino. That's how it works. Así es como funciona. Pero nuevamente existe el supuesto de que Dios es grande y tú eres pequeño. y por tanto lo que tú piensas personalmente no es lo que te está diciendo Dios. Get Acostúmbrate a que la intuición sea la respuesta. When my partner began this process of channeling, cuando mi socio empezó con este proceso de canalizar, even though he had opened the door for Cryon, aunque había abierto la puerta para Cryon, even though he received messages he could not possibly know himself, aun cuando había recibido mensajes que, que de, de, ninguna forma podía conocer though, de antemano, even though there was validation from those who knew and could see it. incluso cuando había una confirmación de personas que sabían estos mensajes y podían confirmarlo. En su mente racional, eh, él decía, me lo estoy inventando. Porque cuando canalizas, da la impresión de que esto involucra al cerebro. It does. Y así es. to tiene que it involves all of your DNA, it involves your emotional state, it involves your intellect. In, uh, porque involucra todo tu ADN, tu estado emocional y también tu cerebro. He finally let go and realized the channel was open. Finalmente mm, sueltas, te sueltas y te das cuenta de que el canal siempre estuvo abierto. That's where it got clearer. Ah, ahí es cuando empezó a estar más claro. Trust your intuition Confía en tu intuición. Those are the words of God. Esas son las palabras de Dios. Some have even said it is messages from what, what many have called the Holy Spirit. Algunos han dicho que estos son mensajes de lo que eh, algunos denominan el Espíritu Santo. Which is another way of saying the higher self. Que es otra forma de llamar al yo superior. Many religions have different names for the same thing. Muchas religiones dan distintos nombres a lo mismo. But it's always about how you receive the messages. Pero siempre de lo que se trata es de cómo recibes esos mensajes. You see, you're part of the system. Sabes, eres parte del sistema. There have been many questions about business. Se han hecho muchos, muchas preguntas acerca de negocios. I told you this would be practical. Ya les dije que esto iba a ser práctico. So I'll give you two examples. Les daré dos ejemplos. One is advice for those who are talking about jobs Uno es una serie de consejos acerca de los que hablan acerca de trabajos how they develop the very abundance they need for a society to be able to live. y de cómo poder desarrollar la abundancia necesaria para que una sociedad pueda vivir. God is not in the dark. Dios no está en la oscuridad. God knows the society that you live in. Dios conoce la sociedad en la que vives. Spirit understands that you need the abundance in order to to stay in the place you are. El espíritu entiende que necesitas la abundancia para permanecer en el lugar en el que estás. To purchase the food for the transportation. Para comprar los alimentos para el transporte. God is not against money. ¿Alguna vez te dijo alguien que el espíritu quería que tú sufrieras? Walk a lot with no vehicle, maybe don't eat. Que fueras eh, por la vida sin un, sin un medio de transporte, sin comida. Stay out in the cold for a while because you can't find a home. Dormir a cielo abierto porque no encuentras un techo. What kind of a light worker is that? ¿Qué clase de trabajador de la luz When others este? look at you, do they say, "Oh, I'd like to be just like you"? cuando otros te miran van a decir quiero ser como él. No, gracias. Sin, sin techo, frío, eh, sin ah, nutrición. Doesn't make sense, does it? No tiene sentido, ¿verdad? No. It's just the opposite. Es ex exactamente lo contrario. Spirit wants you in abundance. El espíritu quiere que vivas en la abundancia. And abundance is defined y la abundancia se define each como sostén para cada día a la vez. Los israelitas estaban en abundancia. In those old times when they walked in a circle for 40 days and 40 nights. En esa época pretérita cuando caminaron uh, en círculo 40 días y 40 noches. Then became 40 years. Bueno, en 40 años que luego pasaron a ser 40 años. Started simply. Empezó de una forma muy sencilla. And it lasted for two generations. Y duró dos generaciones. Hmm. And every day they were fed. Y cada día recibieron alimento. You'll read about it. Podéis leerlo. Alguno dirá, bueno, esto es una metáfora. Esto no sucedió realmente. No solo sucedió realmente, sino que tenía eh, principios científicos en su en su base y algún día los conoceréis. Cómo puede hacerse tal cosa. Eso es abundancia. No tenía que preocuparse por ello. Cada día de su recibían alimento, tenían una fuente. How's your source? ¿Cómo está tu fuente? Do you worry about it? ¿Te preocupas por ella? Or do you consider it part of the system? ¿O consideras que es parte del sistema? Do you give it to spirit or do you sequester it because you don't think God understands money? ¿Le das a ello eh, eh, el espíritu o lo retiras de, de ahí porque piensas que Dios no trata con el dinero? Blessed is the human being who integrates everything in their society and themselves and they call it divine. Bendito el ser humano que integra todo en su sociedad y en sí mismo y lo bautiza a todo como divino. Porque estos, este es un trabajador de luz. Sano. Y con movilidad. <laughs> Para hacer una diferencia en el planeta. Esos son los negocios. Otra parte de los negocios es lo siguiente. This is truly advice. Y esto es un asesoramiento. If you are going to partner with anyone in an endeavor, si vamos a asociarnos con cualquier otra persona en un emprendimiento, you better use the system that I've just given you. Será mejor que utilices el sistema que acabo de comunicarte, which is que es el de la sincronicidad and potentials y, de, y en los potenciales. And if you do, you will find somebody who spiritually loves you. Si lo haces, encontrarás a alguien que te ame espiritualmente. And that partnership will last as long as you choose. Y esa asociación eh, o sociedad durará tanto como tú quieras. And there will never be betrayal. Y nunca habrá traición. Surround yourself with those who love your heart. Rodéate con personas que aman desde el, que te aman desde el corazón. And the partnerships will endure y tus asociaciones perdurarán. And I'm speaking of financial. Y aquí estoy hablando de asociaciones I'm speaking financieras. Of business, I'm speaking of whatever you do. De empresas, de cualquier cosa que hagas. In your society that is commercial. En, a nivel comercial en tus oh, that's la sociedad. Odd. Is talking about commercial things now. Bueno, qué extraño. Ahora, ahora Crion está hablando de asuntos comerciales. If you live in the society, it's part of you. Pero si vives en esta sociedad, esto es parte de ti. Si vives en la cultura, también es parte de ti. Por tanto, ¿por qué no utilizar las herramientas divinas con, las que cuentas para hacer que funcione como parte de ti? Relaciones. <laughs> Tan difíciles. And again there is the assumption of the one. Y aquí nuevamente está el supuesto de el único. And it may not be that way. Y quizás no sea así. It may be many. Quizás sean Over a period of time that synchronistically put themselves together with you. A lo largo de un periodo de tiempo que de forma eh, eh, sincrónica pues se, se unen For a, purpose that only becomes obvious later. Por un, con un fin que se hace eh, evidentes más adelante. Let me reveal some things about relationships voy a revelarles algunas cosas sobre las relaciones. Esto es una revelación sobre el romance. Muchos de ustedes tienen parejas en su vida. Otros no. Esto es para aquellos y aquellas que no tienen pareja y también para aquellos que tienen pareja y que contemplan tener hijos para educarlos. ¿Te has preguntado alguna vez de por qué eres tan eh, diferente en cuanto a quien eliges? Porque si estás buscando una pareja, tienes una idea o un concepto de lo que es aceptable y de lo que no lo es. Where does that come from? ¿Y de dónde viene eso? Because each of you are so different porque cada uno es tan diferente. Now I'm going to reveal something. Ahora voy a revelarles algo. Is that in the system está en el sistema. There and potentials the partner Might be out there. Donde hay eh, donde las, los potenciales y las sincronicidades para una pareja pueden estar allí. So within your own consciousness you are given the desires por tanto, dentro de tu propia conciencia se te dan los deseos are meant to match the synchronicities of those who are the correct ones. diseñados para concordar, ajustarse con las sincronicidades de las personas que son las correctas. And therefore the setup is complete and that's who you're looking for. Y por tanto el, el, el, la, la, la, búsqueda está completa y esa es la persona que estás buscando. And all of you are so different. Y cada uno de vosotros sois tan diferentes. And that's where it comes from. Y de ahí es de donde viene. It's not just personal choice. No es solo opción personal. It's instinct. Es instinto. It's instinct es instinto. There is a potential out there that looks just like the one you're imagining. Hay un potencial <laughs> allí fuera que es exactamente igual a lo que le estás imaginando. And I mean in all ways, what their heart looks like, what their consciousness looks like. Y, y, quiero decir eh, en todos los aspectos, en, en, en su corazón, en su conciencia, en todo. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir esto? No es solo cómo te sientes acerca de lo que quieres. Eso está allí porque lo has pedido. Let me tell you about Mary. Voy a hablarte de Mary. <laughs> Mary hizo algunas suposiciones. Uh, Ella es una trabajadora de luz. And es single and she's looking for a partner. Es soltera y está buscando una pareja. And Mary prayed to God, I want a partner. I, I could just visualize him. Y Mary pidió a Dios una pareja. Dice, lo oh, puedo visualizar claramente. He's got these big brown eyes. Tiene estos grandes ojos. His, his eyebrows are, are a little bushy. Uh, su, tiene sus uh, cejas son gruesas. and he's got a beard. I like men with hair. Y tiene, tiene barba. Me gustan los hombres con barba. Pretty specific. Muy específico, ¿verdad? Mary knew. Mary sabía She's got to have a man looks like this. que te- ella quería un hombre con este aspecto. God, bring me this man. Dios, tráeme este hombre. I'll be patient. I'll wait. Bring me the man. Esperaré, pero tráemelo. A man shows up in her life. Se presenta, aparece un hombre en su vida Mary says, I've been watching you. y mire, dice, te he estado observando. We're having a family dance, a get together. y haremos una reunión familiar, un baile. Es un baile que hacemos cada año eh, para toda la familia. I don't know how to ask you this, but would, would you come to the dance with me? No sé cómo pedírtelo, pero ¿te gustaría venir a este baile conmigo? Well, he didn't have bushy eyebrows. Bueno, pues no tenía cejas pobladas, Didn't have big brown eyes. ni tampoco tenía grandes ojos castaños. not her type at all. No era su tipo para nada. Didn't have a beard. Tampoco tenía barba. Normally, Mary would just say no. Entonces, normalmente, Mary diría no, pues no. And she'd say no because that's not what she felt that God would bring her. Y ella dijo no porque ella no pensaba que eso era lo que Dios iba a darle. But somewhere Mary had heard the information. <laughs> Pero en algún lugar Mary había escuchado una Make información. No assumptions about anything. De no dar cosas por supuestas. She thought very hard. She did not want to lead this man on. She did not want to, to, to give him hope that she would be a partner. Ella se lo pensó muy bien, pero no quería darle falsas expectativas a este hombre. She didn't want to say yes. No quería decirle que sí. Didn't want to say no and hurt his feelings. Le decía quería decirle que no, no quería so dañar says, sus sentimientos. Right, it can't hurt. I'll go to the dance. Dijo, bueno, pues no pasa she nada. Said, Vamos said, al baile. Yes, I'll go. They arrive at the family gathering. Llegan a esta reunión familiar. And the man who would ask her is suddenly shy. Y el hombre eh, con el que ella vino de repente se muestra tímido. Mary, I have not been honest with you. le dice, Mary, no he sido sincero contigo. Please forgive me. Perdóname. But I have an extremely shy brother. Pero tengo un hermano muy, muy tímido. Who really wanted you here. que realmente quería verte a ti. y, allí está este hombre con ojos azules muy oscuros, pero con cejas muy pobladas y barba. Y ella dice, bueno, tengo todo menos los ojos, me lo quedo. Indeed, it was him. Y de hecho, era él. You get the point? ¿Lo entendéis? You can't make the assumptions. No podéis dar nada por supuesto. And you're not always correct in what you see. Y no siempre lo que ves es lo correcto. But you build close enough to know when it's right. Pero entonces eh, es, se trata de ser lo más aproximado y saber qué es lo correcto. Y en una decisión tridimensional ella podría haber dicho, no, voy a esperar al hombre perfecto. She Ella no conocía el sistema. No entendía acerca de sincronicidades. Ni tampoco vosotros. No, intentéis, intentéis entenderlo, usarlo. Watch for Observa, estate atento o atenta a las invitaciones, acéptalas, deja que tu intuición te sirva en estas cosas. Estamos casi terminando. La co-creación es una de las cosas más difíciles. Y podemos darte muchos ejemplos, pero las reglas son las mismas. A man who is trying to co-create a car for himself. Un hombre que intenta co-crear un coche para él. Could not go to the store for he could not afford a new one. No podía ir al concesionario porque simplemente no podía permitirse un coche nuevo. Ni siquiera podía permitirse un coche usado. Dios, dame un coche. Lo necesito para ir a trabajar. Necesito manifestar un vehículo. Y muchos de vosotros habéis estado exactamente en esta situación. Practical information. Información práctica. Así es como funciona el sistema. porque él tiene un, un amigo que le dice, no sé dónde, dónde podrás conseguir un coche barato, pero tengo un amigo que va justamente en tu dirección al trabajo. Entonces ahí, aquí la mayoría de, de personas dirían, no, no necesito que alguien me lleve, necesito mi coche. I'll Perderé tiempo si solo eh, dejo que, alguien me lleve en su coche, necesito el mío. Ah, Pero este ser humano sabía acerca de la sincronicidad. Aceptó la oportunidad. And he took the ride to work. Y aceptó este, este, esta persona le llevara a su trabajo. Struck up the conversation with the man who was giving the ride. Y se pone a hablar con la persona que le llevaba. Who said, "Did you know my car is for sale?" Y le dijo, "¿Sabes? Tengo un coche en venta." And of course he bought his car. Y por supuesto, acabó comprándole el coche. This is how spirit works. Así es como obra el espíritu. Outside the box of logic por fuera de la, del marco de la lógica, in something that looks like chaos, en algo que aparentemente es caótico, but that is beautiful. pero es bello. This is the way the strands of the lattice connect the potentials of energy. Esta es la forma en que los filamentos de la, de la red conectan los potenciales. And for a human being, y para un ser humano, to use it, para que las utilice. All they have to do is understand they are part of it and begin manifest Lo único que necesitas saber es que son parte de eso y empezar a manifestarlo. Pero para la mayoría de seres humanos esto les suena a poco. It Les suena ilógico. Y no les parece adecuado. Y hoy acabo de darles el secreto. There's a system que existe un sistema y está preparado para manifestar para cada oh, uno de nosotros. Sí que habrá retos y sí que habrá aprendizaje. Pero no es así como funciona todo. Estamos a punto de cerrar. A, aparte de, a punto de irnos de este lugar. accident. No es ningún accidente, no es accidental que estemos aquí sentados en España. The synchronicity is clear. La sincronicidad está muy clara. that met this part of this, which my partner calls the team of Y los que habéis conocido en este fin de semana y los miembros de lo que mi socio llama el equipo Crión. Synchronistically They came together. Se han un, os habéis unido de forma sincroniz eh, sincronizada. It's not an accident that you're in the chair. Y no es ningún no es nada accidental que estés sentado en esa silla. So, how about that healing? Y así, ¿qué pasa con la sanación? Are we ready yet? ¿Estamos preparados? Are you starting to understand yet? ¿Vais empezando a entender? Perhaps you didn't just come to get a healing from cryon. Quizás no habéis venido sola para tener una sanación de Crión. quizás hay alguien aquí que se supone que deberías conocer. Who Que tiene la respuesta. Has venido por un motivo y te vas con la realización de otro motivo. ¿Has hecho algún esfuerzo para conocer a alguien que no conocías de antes? Hay tantas cosas aquí. ¿Habéis aprovechado esto? ¿O no? This Esta es el libre albedrío humano. Pero os diré que este sistema es grandioso. Y está obrando aquí mismo. Blessed is Bendito aquel que ha venido por la sanación. For it Porque es dada, está dada. Y lo sabrás, querido. Porque es un despertar en tu propia alma. Que finalmente está empezando a entender que yo soy divino. Y lo has hecho en compañía de la familia. Que te ama. Porque estás conectado. That's the message of Creon. Ese es el mensaje de Creon. Leave this place changed. Deja este lugar, sal de este lugar cambiado. Differently than you came in de forma diferente a como has entrado. And understand that this place is not where Cryon is. Entendiendo que este lugar no es donde está Crión. It's not where spirit is. No es no es donde está el espíritu. It's not where your lineage is. No es donde está tu linaje. For your spiritual lineage is wherever you are on the planet. Porque tu linaje espiritual está en cualquier sitio que tú estés en el planeta. And that means that I walk out the door with you. Y eso significa que yo mm, saldré de esta sala contigo. Disponible en cualquier momento. Igual que está disponible siempre toda la familia que tú denominas Dios. Así es como funciona. Querido humano. Y así es que el equipo deja este lugar. Did you feel the love? ¿Habéis sentido el amor? Of one human for another. De un humano por otro. One that, that broaches cultural understanding and language. Uno que supera, un amor que supera lenguajes, idiomas, culturas. Because that is the purpose of the meeting. Porque ese es el propósito de la reunión. Connected you are. Conectado estás. To all light workers everywhere con todos los trabajadores de la luz o a través de todos los trabajadores de la luz en, todos los sitios. Es difícil terminar. Estos son momentos en que permites la entrada de Crión a las tres dimensiones. Un solo momento. Y es bello. So it Y así es.